Book 2 ห้าสิบ 50 50. ที่สระว่ายน้ Im Schwimmbad Im Schwimmbad. ำวันนี้อากาศร้อน Heute ist es heiß. Heute ist es heiß. เราไปสระว่ายน้ำกันไหม Gehen wir ins Schwimmbad? Gehen wir ins Schwimmbad? คุณอยากไปว่ายน้ำไหม Hast du Lust, schwimmen zu gehen? Hast du Lust, schwimmen zu gehen? คุณมีผ้าเช็ดตัวไหม Hast du ein Handtuch? Hast du ein Handtuch? คุณมีกางเกงว่ายน้ำไหม Hast du eine Badehose? Hast du eine Badehose? คุณมีชุดว่ายน้ำไหม Hast du einen Badeanzug? Hast du einen Badeanzug? คุณว่ายน้ำได้ไหม Kannst du schwimmen? Kannst du schwimmen? คุณดำน้ำเป็นไหม Kannst du tauchen? Kannst du tauchen? คุณกระโดดในน้ำเป็นไหม Kannst du ins Wasser springen? Kannst du ins Wasser springen? อาบน้ำได้ที่ไหน Wo ist die Dusche? Wo ist die Dusche? ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าอยู่ที่ไหน Wo ist die Umkleidekabine? Wo ist die Umkleidekabine? แว่นตาว่ายน้ำอยู่ที่ไหน Wo ist die Schwimmbrille? Wo ist die Schwimmbrille? น้ำลึกไหม Ist das Wasser tief? Ist das Wasser tief? น้ำสะอาดไหม Ist das Wasser sauber? Ist das Wasser sauber? น้ำอุ่นไหม Ist das Wasser warm? Ist das Wasser warm? ผมหนาวมาก Ich friere. Ich friere. น้ำเย็นเกินไป Das Wasser ist zu kalt. Das Wasser ist zu kalt. ผมจะขึ้นจากน้ำแล้ว Ich gehe jetzt aus dem Wasser.